بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinachotajwa. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Hakika sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika tumfanyie mtihani kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia mwenye kuona. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Hakika sisi tumembainishia njia ama ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Inna أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na moto mkali. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyochanganyika na kafuri. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Ni chemchem watakaoinywa waja wa Mwenyezi Mungu wakiifanya imiminike kwa wingi. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا wanatimiza ahadi na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana wayut'imuna at ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu hatutaki kwenu malipo wala shukrani inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi walaq talqahum nadratan wa surura, basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo na atawakutanisha na raha na furaha. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, na atawajaza bustani za peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Humo wategemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali. wadaniatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila, na vivuli vyake vitakuwa karibu yao na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda فضة وأكواب كانت قواريرا Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae. قوارير من فضة قدروها تقديرا Vya fedha safi kama kioo wamevipima kwa vipimo. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها jabila na humo watanyweshwa kinywaji kilichochanganyika na tangawizi Aina fiha tusamma salsabila hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa salsabil ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasiopevuka ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizotawanywa. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا na utakapoyaona utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi na hariri nzito ya atlasi. Na watavikwa vikuku vya fedha na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا hakika haya ni malipo yenu na juhudi zenu zimekubaliwa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Suratul Insan imeteremka Madina. Sura hii imekusanya maneno juu ya kuumbwa kwa binadamu na kujaribiwa kwake na kutayarishwa kwake aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu au kumkufuru. Na imekusanya mazungumzo juu ya malipo ya makafir na imefafanua neema alizowafadhili Mwenyezi Mungu waumini kisha ikageukia kusema na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kumtajia alivyoneemeshwa kwa kuteremshiwa Qur'an na ikamuamrisha subiri na adumu katika utiifu. Na sura inawaonya wanaoipenda dunia wakaifadhilisha kuliko akhera na ikasimulia kwa mawaidha ya aya hizi na ikahusisha kunafiika kwazo pindi akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu na ikazifanya rehma za Mwenyezi Mungu na adhabu zake kuwa zinategemea hukumu yake na pendo lake. Hakika kimempitia mwanadamu kipindi cha zama kabla hajapuliziwa roho, naye hata bado hakuwa ni kitu cha kutajika kwa jina lake, wala hajulikani nini atakuwa. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu naye ana sifa namna mbalimbali kwa ajili ya kumtia mtihanini, majaribioni baadaye. Kwa hivyo tukamjalia awe anasikia na anaona ili apate kuzisikia aya na ishara. Hakika sisi tumembainishia njia ya uongofu ama awe muumini au awe kafiri. Hakika sisi tumewawekea tayari makafiri minyororo kuwafungia miguu yao, pingu za kuwafungia mikono na shingo, na moto unaowaka. Hakika waliokuwa wakweli katika imani yao watakunywa mvinyo iliyochanganywa na maji ya kafuri. Hiyo ni chemchemu wanayoinywa waja wa Mwenyezi Mungu na wanaipitisha watakapo kwa sahala Wanatekeleza aliyowajibikia na wanaihofu siku kubwa hiyo ambayo madhara yake yataenea kote kote. Na huwalisha chakula mafakiri wasioweza kazi na watoto waliofiwa na wazee wao na wafungwa wasiomiliki kitu ijapokuwa wao wenyewe hao watoaji wanakipenda hicho wanachokitoa na wanakihitajia na hujiambia nafsi zao hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutaka thawabu za Mwenyezi Mungu sisi hatutaki kwenu malipo au zawadi wala hatutaki kushukuriwa na kusifiwa hakika sisi tuna hofu kwa Mola wetu mlezi hiyo siku ya kumletea msiba atakayekuwapo siku hiyo na siku ya watu kukunja nyuso zao na vipaji vyao. Basi Mwenyezi Mungu akawalinda na shida za siku hiyo na badala ya mkunjo wa wenye maasi akawapa nyuso za kupendeza na ukunjufu na furaha katika nyoyo zao na akawajaza kwa ile subira yao pepo ya furaha na nguo zake ni hariri laini wakiegemea huko peponi juu ya makochi hawaoni joto la jua, wana shida ya baridi na pepo ambayo vivuli vya miti yake vimeenea kote kote na matunda yake mepesi kuyachuma na wakiwazungukia watumishi wao kwa bilauri za kunywea zilizofanywa kwa fedha lakini unaona kiliomo ndani kama kwamba ni kigae na vinapimwa vinywaji kukadiri wanavyopenda wanywaji na watu wema upewa kunywa huko peponi mvinyo inayofanana na sharubati ya tangawizi kwa utamu. Hiyo ni kutokana na chemchemi ya peponi inayoitwa salsabil kwa sababu ya wepesi wa unyonyi wake na uzuri wake. Na watakuwa wanawazunguka vijana ambao hawabadiliki hali yao kwa furaha na sururi. Ukiwaona wanapozunguka kwa wepesi na uchangamfu, Utawadhania kwa uzuri wao na usafi wa rangi zao, kama lulu zilizotandazwa mbele yako zinang'ara. Na ukitazama popote katika hiyo pepo, utaona neema kubwa na ufalme uliotanda. Juu yao zipo nguo za hariri nyepesi za kijani na nguo za hariri nzito. Na mapambo yao yaliyomo mikononi mwao ni vikuku vya fedha na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji kingine kilio safi hakina uchafu wala najisi. Hakika neema hizi ameziandaa kukulipeni kwa vitendo vyenu. Na hizo juhudi zenu duniani zenye kusifika kwa Mwenyezi Mungu na zinampendeza na zimekubaliwa.